de cemi ki canuvar var bir gün albette yok buladı Kullu nafsin za'iqatul maut. Tirik var ki albette albette ölüm sharbatini tat Inson insan tug'ilib tuğulu kelar ekan, uni tug'ilishligi uni o'limga qo'ygan birinchi qadam o'lim shunday haqiqatki buni hech kim inkor qila olmaydi na aqlli odam na ahmoq odam alloh subhanahu va taolo o'limni koinotda insonlarni ustida hayvonlarni ustida va jamiki tirik mavjudotlar ustida o'tuvchi hukm bo'luvchi sunnat qilib joriy qildi boyga ham kambag'alga ham o'lim barobar keladi osmon ahliga ham yer ahliga ham o'lim barobar keladi ruh uchun yerda doimiy vatan yo'q chunki siz bilan bizni jasadlarimiz yer tuproq jinsidan bo'lgan bo'lsa vatanimiz jasadimiz uchun o'sha dunyoga o'xshab turganga o'xshaydi lekin ruhimiz Alloh subhanahu va taoloning ruhidan chiqib kelganligi uchun u nariga dunyodan chiqib kelgan ruh bo'lganligi uchun vatan ham nariga dunyoda bo'ladi Bu vatan yo abadiy jannat bo'ladi yoki abadiy do'zax bo'ladi. Har bitta odamni jannatda bitta joyi bo'ladi. Do'zaxda bitta joyi bo'ladi. Ikkala joyda bittadan joyi bo'ladiki, birini yo'q qilishlik hisobiga ikkinchisini qo'lga kiritadi. Dunyoni o'ziga vatan deb bilib, ertayu kech dunyoni o'zi bilan ovora bo'layotgan odammi, ya'ni ojonlaring Alloh. Dunyoni o'ziga vaqtincha makon ijaraga berilgan vaqtni dunyoni oxiratda ekizob deb qabul qilib oxiratga intilgan odamni ham jonni olgan Alloh. U ham o'ladi, bu ham o'ladi. <clears throat> bu ikkala kishini tanasidan ruh ajrab chiqqan paytda baxtlilardan yoki baxtsizlardan ekanligi faqat shundagina bilinadi. inson dunyoda ibodatda taqvoda bo'layotganligi uni g'ururlantirmasin. Chunki ketar soati qanaqa bo'lishligi faqat Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ayon. Va bir insonni gunoh ma'siyatda ko'rgan paytimizda uni noumid qilib, uni do'zaxi deyishlikka hargiz haqqimiz yo'q. Chunki ketar soatini biladigan zot Alloh subhanahu va taolo. Bu ruhlar bu dunyodan chiqib oxiratga o'tib borar ekan, qaysinisi qabri ko'zi yetar darajada keng, yorug' ne'matlarga to'shalgan holatda topadi qabrini. Kimisi qabrni tor, qorong'i, zulmat, azobga to'shalgan holatda topadi. Mana shu ikkita holatdan boshqa holat bo'lmaydi. Uchinchi varianti bo'lmaydi. Yo jannat bo'ladi, yo dozoq bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning qudrati ilohiyasi hikmati shuni taqozo qildiki, inson dunyoga kelishligi va asl vatani bo'lgan jannatga yoki Alloh saqlasin baxtsiz baxtsizlarni dunyosi bo'lgan vatani bo'lgan jahannamga borgunga qadar to'rtta bosqichni bosib o'tadi. Diqqat qilamiz. To'rtta astanovka, to'rtta bekat. Birinchi bekat onani qorni. Ikkinchi bekat dunyo hayoti. Uchinchi bekat barza hayoti, to'rtinchi bekat oxirgi manzil. Biz har tug'ilgan kunimiz, har Alloh bergan kunda har soniyalar, sekundlar oldiga qarab yurib turar ekan, bizni mana shu oxirgi vatanimizga surib haydab boradi. Bu shunday haqiqatki, inson buni inkor qila olmaydi. Xo'p, birinchi bekat haqida gaplashamiz. Birinchi bekat onaning qorni. Qorong'u, tor, zulmat, uch zulmatning ichida bola onani qornida 9 oy rivojlanadi. Agar shu chaqaloqqa aql berib, ixtiyor berilsa, faraz qilaylik. Chiqishni xohlaysanmi onangni qonidan desa, yo'q deydi. Chunki bu onani qoni ekanligini bilmaydida shuni dunyoda biladida boshqa narsani ko'rmaganda. Xuddi biz dunyodan chiqishlikni xohlamagandek. Endi qachoniki onasini qonidan undan so'ralmasdan chiqarilar ekan to'qqiz oy to'lganda, yig'lab o'ldim deb chiqar ekan. Yig'lab dod deb chiqar ekan. Chiqsa, hayot endi boshlanibdi. Endi bunga onangni qoniga qaytib kelasanmi desa keladimi? Bu birinchi bekatga hech kim bizdan so'ramasdan Alloh taolo hikmati bilan joylab qo'ydi. Chiqishlikni ham bizdan so'ralmadi. Endi ikkinchi bekatga keldik. Ikkinchi bekat shunday bekatki, bu eng eng asosiy bekat. Chunki biz aytgan to'rtta bekatda 3 tasida insonga ixtiyor hech qanaqa berilgan emas, insonda ixtiyor yo'q. Faqat ikkinchi bekatda, ikkinchi avtomobilkasida Jannatni biletini olishlik yoki jahannamni biletini olishlik ixtiyori qo'lida turadi. Ikkinchi bekat qanaqa bekat? Ikkinchi bekat siz bilan biz o'rganib qolgan, yashab, ulfat bo'lib qolgan, vatan solgan, xotin olgan, bola ortgan, biz o'rganib qolgan dunyoyimiz. Va bu asosiy bekat deyapmiz. Sababi hali hisob kitob yo'q, hali amal qilishlikka imkoniyat bor. Bu bekatlarni qaraydigan bo'lsangiz, har bekat o'zidan avvalgi bekatdan ko'ra kengroq, kattaroq, yashash muddati uzunroq. Xo'p, onani qonda 9 oy yashasa bola. Dunyoga chiqqanda 60 yil, 70 yil yashaydi. Taqqoslasangiz 9 oy bilan 70 yil o'rtasida farqi bormi? Nima endi 9 oy? Mana hozir 9-oyda turibsiz. 9 oy o'tib ketibdi 2008-yil kelgandan keyin. Endi keyingi bekat qabrda oladigan bo'lsak, insonni 70 yillik hayoti yer ustida qabrda oldidagi qiyomatgacha yotishligini oldida xuddi dunyodagi hayotingizni onani qonidagi 9 oyga o'xshatsa bo'ladi. Har bitta bekat o'zidan burungi bekatdan ham keng, ham yashash muddati uzoq, ne'mat rohatlari ham ziyoda bo'ladi. Xo'p, inson dunyodan chiqar ekan, yerga kiradi. Yerni tayidagi odamlarda sanog'i ko'proqmi yoki yerni ustidagilardan. Ostidami, ustidami? Nima deymiz? Ostida. Chunki hozir qancha 6 milliardmi, 7 milliardmi qancha yashayapti odam? Odam Aleyhisselam'dan beri qancha odam yashab o'tdi? Hammasi qayerda? Yerda. Demak, kim ko'p ekan? Yer ostida odamlarning soni yer göre ko'ra ko'proq. Chunki yerde yerda Yerde tayyip tayyor kengroqmi, yer usti kengroqmi? nima yetadi? usti keng mana shu keng bo'lgan dunyoda 4 sotik 6 sotik 8 sotik agar omadimiz chop qolgan bo'lsa 15 sotik yerimiz bor ko'zingiz yetadi muhor aka bunday qarasa devoringizga ko'z yetadi lekin qabr birodarlar ko'zi yetmaydigan darajada keng qilinadi har birta mo'min jannati bandasiga xayr kengroq ekan qarab qo'y. biz bu to'rda bo'lib ko'ramizmi Yer tagida odam soni ko'p Yerda tayi kengroq Yerda tagida harakat bormi bor harakat. Eshiklar ochiladi, yopiladi. Ko'tarilish, tushishlik, savol-javob, fitna, azob, rohat, yer tagida harakat ko'proq. Yer tagida harakat ko'proq. Bu alohida hayot birodarlar. Inson o'lar ekan, ruhi og'zidan chiqib ketar ekan, 3-chi astronomikaga o'tadi. 3-chi bu barza hayoti. Barza hayoti nima? Bu oxirat emas, dunyo ham emas. Oxirat qachondan boshlanadi? Onani qorindan chiqqanda birinchi etap tugadi, ikkinchi etapga keldi. Ruh chiqdi, inson dunyodan uzildi. Demak, ikkinchi bosqichga tugadi hayotini. Endi to'rtinchi bosqichga o'tish uchun birodarlar, sur chalinish kerak qiyomat kuni. Ruhlar jasadlarga qaytarilishi kerak, jasadlar turpodan chiqishi kerak, inekin oxirat vatani, oxirat oxirgi astronomiyaga tushadi. Ungacha nechinchi rakatdamiz biz? uchinchi bekatda turadi inson. Demak, bu barzax oxirat hayoti bilan dunyo hayotini ajratib turadigan alohida hayot. Ne'mat alohida, azob alohida, kenglik alohida, torlik alohida. Bu uchinchi siz bilan bizni kutib turgan bekat. Har bitta banda o'ziga loyiq bo'lgan joyga boradi. Fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir. Bir toifasi jahannamda, bir toifasi jannatda. insonlarning hayotda qilgan amallari tafovutli bo'lgandek, barzax hayotida egallaydigan joylari ham shunchalik tafovutli bo'ladi. Bugun qabrdan qo'rqib yashab, ertaga qabrga xotirjam kirgan afzalmi? yoki bugun xotirjam yashab, ertaga qabrga qo'rqib yashagan kirgan afzalmi? Nimaga mana shu narsa haqida fikr qilishdan o'zimizni tiyamiz? Nimaga bu to'g'ri hozir o'lib qolsang-a desiz, ha og'zingni shamol olsin, nafasingcha sovuq deydi. A birodar, men aytsam ham o'lasan, men aytmasam ham o'lasan. Bugun tayyorgarlik ko'rib ertaga xotirjam kelgan yaxshi emasmi? Birodarlar, mana qish kelyapti. Ko'mir olyapti hamma. O'tgani olmayapti ko'pchilik. Chunki sizlar bo'lmaydi deyishdi. O'tin olyapti qishi. Hassiz qishga yetib borasizmi? Yo'qmi? Tayyorgarlikni ko'ring. Sovuq bo'ladimi, hali bo'lmaydimi? Buni ko'ring. Lekin aniq bo'lgan qabringizga tayyorgarlik qani? qani bu yerda hamma faqir hamma faqir puli bor odam faqirroq chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek qo'yni so'ydi tarqatdi e o'sha o'zimizga nima qoldi bitta qo'li qoldi dedi ha eskina dedi shu qo'limizdan qo'lidan boshqa hammasi bizniki bo'libdiyu qo'li bizniki bo'lmabdi dedi bugun dunyoyimizga sarflagan pulimizni oxiratimizga bugun sarflagan pulimiz bilan taqqoslaylikda qanchalik faqirligimiz ko'zimizga tashlanib qoladi 60 yillik hayotimiz ichida 30-35 ga uy solamiz. Endi 30 yil yo 40 yil yashaymiz oshib ketsa, shu uyda qancha pul sarflanadi bunga? Yana aniq bilamiz qolib ketishini. Endi o'ladigan jonga jicha yashash kerak deb turib, iloji boricha zeb ziynati tiqib yopishtiryapmiz. Bitta pardasiga kerak bo'lsa 200 dollar, 300 dollar yopishtirib olyapmiz. Lekin qiyomatga yashadigan vatanimiz, qiyomatgacha turadigan uyimiz, qabrga o'tkazadigan mol dunyomizni qarasak, hijolat bo'lamiz. kishiga kasallik keladi. Bu nimadan nishoni? Bu qabrdan nishoni. Kishini tug'ilgan kuni keladi bir yil ummatda. Bu nimadan nishoni? O'limingizga 1 yilga yaqin bo'ldingiz, birodar. Nima bilan ovora bo'lyapsiz? Kishini har bitta o'tgan sekundi, minuti o'limga yaqinlashtiradi. Ya hasratan alal ibad ma yatihim rasulin illa kanu bihi yastahziun. Bandalarga Alloh tomonidan bir elchi kelgan paytda ogohlantirish kelgan paytda masxara qilishdi. Bularga hasrat bo'lsin. Dunyoda abadiy qoladimi bular. Alam yarov kama annahum Axir ko'rmaysizlarmi Alloh taolo? Ular ko'rmaydimi? Ulardan burun qancha-qancha xalqlarni biz o'ldirib, halol qilib yo'q qildik. Qaytib kelishmadi-yu. Ibrat olmaymizmi? Ming yillab yashagan odamlar. Biz 60 yil yashaymiz bor yo'q, agar yashasak. Kullu man alayha Yer usti nima bo'lsa hammasi o'ladi. Kim tirik bo'lsa o'ladi. Mana shu oyatda hukamolar oyati tafsirida aytadi. Shu oyatda Alloh taolo butun insoniyatga ta'ziya bildiradi. Ta'ziya degani nima degani? Ha bechora, shuna bo'lib qoldimi? Ha sabr qiling. Alloh taolo bizga ta'ziya bildiryapti, o'lasan ham men deyapti. Faqat Parvardigorning go'zal jamoli qoladi. Agar bu o'limdan qutulishlik, bu qabrga kirishlikdan omonda qolishda iloji bo'lganida Alloh subhanahu va taoloning habibi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam kirmay qo'rgan bo'lardi. Nima demadilar? Agar dunyoda qolishlik oxiratga ketishlikdan ko'ra to'g'riroq bo'lganda Rasulullohga ixtiyor qilindi. Qiyomat yashaysiz, butun yer yuzi qo'lingizda bo'ladi, islom bilan obod bo'ladi ham yo'q, keyin jannatga kirasiz qiyomatgacha yashab turib. yoki hozir ketasiz, Allohning huzuriga borasiz deganda payg'ambarimiz barrohiyul alaminal jannat dedi. Bizni yomon ko'rmasdi Rasululloh. Bizni yomon ko'rgandan tashlab ketgani yo'q ummatini. Yaxshi ko'rar edi, lekin u yoq yaxshiroq edi. Rasulullohning vafotidan ham ibrat olishimiz kerak. Agar dunyoda qolishlik to'g'ri, yaxshi ish bo'lganda payg'ambarimiz o'zi ko'rsatgan bo'ladi. Chunki bizga nima yaxshi bo'lsa payg'ambarimiz hayotda ko'rsatgan. Nima yomon bo'lsa bundan qaytargan. Demak, oxirat val axiratu khayrun va abqo. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiroq. Valal axiratu xoyrun lakaminal ula. Oxirat sizga bu dunyodan ko'ra albatta yaxshi. Va ma ja'alna li basharin min qablika khuld afa in mitta afahumul khalidun. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan burun hech kimga abadiy deb yozmaganmiz. Agar siz o'lsiz, nima? Ular tirik qoladimi? Hamma o'ladi. Muhammad ibn Aslam al-Kindi aytadi, tabib bir bemor o'lim to'shagiga yotib qolib, bir kasalligi tufayli o'limga yaqin bo'lganda, shu o'limiga sabab bo'ladigan kasalni davolaydi. Bitta odamni, 5 ta odamni, 10 ta odamni. Endi o'ziga ajal o'qi yetib kelib qolgan paytda shu kasal tufayli o'lib ketaveradi. O'zini davolamaydi. Dorini yasagan, olib kelgan, tarqatgan, sotgan, yozib bergan, ichgan hammasi o'laveradi. Chunki tabib o'zini o'zi davolashga qodir emas. Chunki o'lim degan kasalga dori yo'q. Inson qabristonga borar ekan, odamlar yelkasida 3 ta narsa bilan ichib boradi. birinchisi tanaymiz amali moli dunyosi farzandlari qaysinisi qolib qaysinisi ketishligini yaxshi bilamiz bola bilan chaqa qaytadi amal qoladi nima deb yuribmiz aniq bola chaqa alloh taolo xuddi shu bola chaqada nima degan qiyomat kunki na bolanglar na chaqanglar asqatadi Ya yuhalladin amanu La tulhikum amualukum أموالكم ولا an عن ذكر ey iman keltirganlar bolalar bilan chaqalar Allohning zikridan to'sib qo'ymasin kim shuna qilsa ziyon ko'rganlardan bo'lib qoladi qarang bizni e, hayotda ishlatayotgan so'zlarimizni qaranglar bola chaqa shu bola chaqa bizni Allohning zikridan to'sib qo'yadi agar shu to'sib qo'yadigan bo'lsa siz bilan biz ziyon ko'rganlardan bo'lib qolamiz Ölemiz Ölemiz merosimizni bo'lib olishadi bola chaqamiz protsentini to'shin to'shni qilib lekin qarziz qolgan bo'lsa uzishga shoshiladimi tantasi bir yilda ikki marta hayitda chiqib e, urf odatimizga ko'ra qabristondan chiqib eslab qo'ymasa boshqa mahal eslaydimi agar namozxon bo'lmasa bolamiz namozxon robbiyerda duo qiladi besh mahal agar shu ibodatda bo'lmagan bolamiz uyni soldingiz qoldi moshinangiz qoldi san uzunlaringiz qoldi yevro remontlaringiz qoldi. Eslaydimi? Alam qilmaydimi odamga? yerda ishlab, yerda ishlab tashlab ketamiz gunohni yetkazyotganimizga ortib. Solih kishilardan bittasi ana shu o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda yonida otasi yig'lab o'tirar edi, yonida bolasi yig'lab o'tirar edi. Nima yig'layapsizlar dedi. Desa, otasi aytadi, bolam ketib qolasan-da, sendan ayrilamizda, endi bolam ketib qoladi-da, yolg'iz qolaman dedi, bu yig'layapti. Bolam siz nima yig'layapsiz? ha otam bo'lsangiz ketib qolsangiz yetim qolaman, suyanchig'im, qiblagohim yo'q bo'ladi deb yig'layapti. Shunda qarab turib, ha, sizlar ikkovlar ham o'zinglar uchun yig'layapsizlar ekanda. Men uchun kim yig'laydi? Men uchun. Qabrga qo'yilganimda, ustimdan tuproq tortib qorong'i bo'lganda kim yig'laydi meni haqqim ustimda? Yuzim turpoqarlashib ketganda kim yig'laydi? Munkar kirganda kim yig'laydi? Savolni berib, gurzusil boshimni ko'targanda kim yig'laydi? O'zingizlarni dunyolarga yig'layapsizlar sizlar. Oxiratim uchun kim yig'laydi? Hali ikkinchi bekatdamiz, birodarlar. Yig'lab olaylik. Rasululloh oldida bir janozani ko'tarib o'tishdi. Mustarihim va mustarohim dedi. Rohatlandi, undan rohatlanindi dedi. Ya Rasululloh nima deganingiz bu dedi? Mo'min kishi o'ladigan bo'lsa, dunyodan chiqadigan bo'lsa, dunyoda mashaqqatdan qutuldi, g'am tashvishidan, chiqdi istirohatga. Hasad, torlik, faqr, sehr, shiddat, hojat, musibat, qarz, ishsizlik, sovuq qutuldi hammasidan. Qayga bordi? Subhana robbiyal a'lo deyapti 5 marta ham. O'sha Robbisini oldiga bordimi? Kunda gaplashib turuvdi, kunda uzatib turuvdi oxiratiga. O'shaga bordimi? Zarur. Hasan Basriy oldidan bir mayitni ko'tarib o'tishdi, bir odam ha bechora o'lib qolibdi dedi. Hasan Basriy bunday qarab turib, Ha, sen o'zingga rahming kelsin dedi. Jonni taslim qilib oldi, qutuldi. Azroilni ko'ra vahimasini totib oldi, qutuldi. Nomoy amoli qastomondan olishingni bildi, qutuldi. Sen bilasanmi o'zingni nomoy amoling qani olishingni? O'lim sharbatini totdingmi? Azroilni ko'ra vahimasini totdingmi? Sen o'zingga rahming kelsin. U qutuldi dedi. Biz bir musulmon bo'ladigan bo'lsa, ibodatda taqvoda yurgan bo'lsa, u qutuldi dunyodan. Mazza qildi. Robbisini oldiga bordi. Ehtimol uni bizga rahmi kelayotgan. Ha, bechoralar, ha senlar hali jon topshirishasan. Hali senlar yuribsanda dunyoda shunda Men u kalima bilan ketib oldim, alhamdulillah. Sen ketayotganda kalima tilingda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ehtimol bizga rahmi kelayotgandir ularga. Biz qabrga kirish haqida gaplashyapmiz. Bu iloji yo'q. Ya'ni nimasi ajibki, yer yuzida 5 sotik, 4 sotik qilib talashib o'zimizga yer olamiz. Yo olmaymiz. Ha, 2 metr joy aniq yo'q bir ko'rganmizmi birorta bir musulmon o'lib yer debetida qabrsiz qolib ketganligini aniq aniq ana shu joyda obod qilish bilan ovora bo'lsa yaxshi bo'ladi endi fosiq odam dunyoda o'ladigan bo'lsa dedi rasululloh uni yomonligidan odamlar hayvonlar maxluqotlar daraxtlar maloikalar hammasi qutuladi demak mu'min o'lganda rohatlandi fosiq o'lganda undan rohatlanishdi qutildida hamma Ah, Xudoga shukr, o'ldimi? Endi bemor ko'chada yuramiz endi. Rasulullohning oldida bir mayit ko'tarishdi. Qanaqa odam edi deyshuvdi? Yaxshi odam edi, undoq edi, bundoq edi dedi. Payg'ambarimiz vojib bo'ldi dedi. Yana bitta mayit ko'tarib o'tishdi. Qanaqa odam edi deyshuvdi, yomonlab ketishdi. Vojib bo'ldi dedi. Ya Rasululloh nima deganingiz dedi? Sizlar bitta odam o'tuvdi, yaxshi odamiga guvohlik beruvdilar, jannat vojib bo'ldi. Ikkinchi odamni yomonligiga guvohlik beruvdilar, unga do'zax vojib bo'ldi. Biz ketganda nima deyshar ekan? Qarangchi, nechta odam xursand bo'ladi ketganingizga va nechta odam yig'laydi. Oysha onamiz aytadi, men inson jon taslim qilayotganda mashaqqat azob chekkanini ko'rib rahmim kelmaydi dedi. Sababi eng afzal inson Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam jon taslim qilayotganini ko'rganman. U zotga o'lim sakaroti yetgan paytdagi mashaqqatni ko'rdim, endi boshqalarga achinmayman. Chunki shu zot kelyaptimi demak boshqalar ham bu narsani bemalol totadi. Chunki agar bu narsadan qutulish iloji bo'lganda payg'ambarimizga o'lim sharbati, o'lim sakorati yetmagan bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lini suvga ichlab turib, albatta o'limni sakorati bo'ladi, o'limni mashaqqati bo'ladi deb qo'yardi. Abu Hozim aytadi, biz o'layotganda ashi dinsizlar yetgan katta moli dunyosini havas qilmay o'lamiz. Lekin ular o'layotganda bizdagi bo'lgan iymon, ibodatni taqvoga ko'ra havas qiladi. Allohga hamd sano bo'lsa shunday qilgan dedi. dunyoda eng katta bo'lgan podshoh boy o'layotib qaniydi g'assol bo'lib yashaganimda, qaniydi ko'cha shupurib kunligini donini kunlik topayotganimda, hisob kitobim oson bo'lar deb orzu qiladi faqir bo'lishlikni, miskin bo'lishlikni. Lekin miskin o'layotganda boy bo'lmaganiga pushaymon yemaydi. Chunki chiqib ketyapti-da. Ibn Asokir vafotidan oldin tildan qoldi. Shunda o'zingizni qanday his qilyapsiz? Nimani topyapsiz deganda qo'li bilan Rohun va Rayhanun va jannatun naim degan oyat shunday havoga yozilib jon taslim qildi. Inson jon taslim qilayotgandagi oxirgi holatiga qaraladi. Biz nima bilan kechishligimiz bilan bizi hali noaniq bo'lgan narsa. Insonni xotimasi qanday bo'ladi? Amir Abdulloh ibn Zubayr obid o'lim to'shagida yotarkan ozonda eshitib qoldi. Meni mashkka olib boringlar dedi. Ha kasal zot dedi, Allohning muazzinini eshitib bormaymanmi dedi. Olib boringlar dedi. Olib borishdi. Shomga imomga fido qildi. Bir rakat namoz o'qidi, sajdada joni olindi. So'raylik, Parvardigor sajdada jonim olgin deb. Chunki Alloh taolada ajali kelganda biz qaysi ko'chada turganligimizga yana qaraladi. Lekin olib ketilinadi ikkala ko'chadan. Yer soyasida nimalar sodir bo'ladi? Yer oxiratga yetkazadigan bekat. bu bekatga kirmasdan ilojimiz yo'q. Qayqarab ketyapmiz. Nimalar bilan ovora bo'lyapmiz? Habib abi Muhammad o'lim soatlari yetgan paytda hech qachon qilmagan safar oldida turibman. Hech qachon yurmagan yo'l oldida turibman. Hech qachon ko'rmaganim sayyidima yetishlik oldida turibman. Yer ostiga kiraman. Qiyomat kuni tirilaman. Shunda Alloh taolo, Parvardigorim, ey Habib, hayotingda bir marta hech qanday ta'ma, riyo aralashmagan holda bir marta subhanalloh deganmisan desa nima deb javob beraman biz subhanalloh astag'firulloh alhamdulillah desak biz Allohdan ajr kutamiz mukofot olamiz shuni ta'masida gapiramiz sen biror marta mendan mukofot talab qilmasdan o'zimni izzatimga ulug'ligimga loyiq bir marta subhanalloh deganmisan desa nima deyman bizda bormi shu narsa bir marta subhanalloh deylikki Allohning azamatiga qoyil qolganligimizdan bir narsa kutmasdan Ularda g'ami mana shu narsada bo'lgan. Bizning hamma g'amimiz yer ustida. Ularda g'ami yer ostida bo'lgan. Hurmuzning xazinasi Firavnning mulki qolmagandek, Sulaymonni podshohligi ham qolmadi. Kim bo'lishidan qat'i nazar, shoh jado, kofir musulmon, katta kichik bari o'ladi hammasi. Odam alayhisalom 1000 yashasa ham o'ldi, Iso alayhisalom 33 yil yashasa ham o'ldi, Muhammad alayhisalom 63 yil yashasa ham o'ldi. Hamma o'ladi. Kullu man alayhi fan. Sulaymon ibn Abdul Malik Abu Hazimdan nimaga biz oxiratdan qochamiz deb so'raganda, chunki sizlar dedi, dunyoda obod qilaman deb oxiratda vayron qilib qo'ydinglar. Kim obod xonadondan oxirat vayron xonadonga chiqishlikni xohlaydi? Alloh oldiga borishi qanday bo'ladi? Muhsin odam uzoq safardan uyiga qaytib kelganda qanday xursand bo'lib keladi, shunga keladi. Fojir odamchi, xo'jayindan qochib ketgan qulni bo'yniga zanjir solib sodirab kelgandek Alloh oldiga so'dirib kelishadi. Allohning oldida biz uchun nimalar bor deb so'radi Sulaymon. Bu halifa bu. Amalini Allohning kitobiga solib ko'r. Yaxshilikni ko'rsang, innal abrora la finan va innal fujjara lafi jahim. Unda Allohning rahmat qada qoladi. Inna rahmatallohi qoribun minal muhsinin. Allohning rahmati muhsin band bo'lgan bandalarga yaqin javob berdi. O'lim birodarlar, arra bilan aralashdan, tirnoq bilan tilishidan ko'ra og'irroq. Chunki insonni badaniga bir e, azob yetsa, badan ruhga bog'langanligi uchun azob chekadi. Shu ruh chiqib ketgandan keyin badan og'riq sezadimi? Ruhga aloqasi borligi uchun azob sezyapti. Ruh chiqib ketgandan keyin azob sezmaydi. Endi ruhni o'ziga azob berilsa qanaqa bo'lar ekan? Qabr bu ruhga taalluqli bo'lgan rohat yoki azob. Amr ibn Nasr roziyallohu anhu aytar edi. Mana daholardan bo'lgan deb aytdik, sahobalar qissasini gaplashganimizda. Men hayron qolaman deydi. Aql hushi joyida, tili joyida turib, inson o'layotganda nimaga ta'riflab bera olmas ekan o'limni qana bo'lishini? deb qo'yar edi. O'ziga o'lim soati yetganda o'g'li Abdulloh, "Ey ota, siz falon falon falon gapni gapirardingiz. Mana siz o'lim to'shagida yotibsiz. Bir ta'riflab bermaysizmi? Aqlingiz, hushingiz, tiliz joyida turganda" dedi. Shunda ta'riflab berdi Amr ibn Os. Go'yoki 7 qavat osmon yer ustiga tushdi. Men mana shu ikkitasini o'rtasida ezilib turibman va yinani ko'chidagi teshikdan nafas olib qiynanayotgan deyman dedi. Siz ezilmasdan turib nafas olib ko'ringda. O'lim mana shundan ham og'irroq bo'lgan narsa. Salaflardan biri o'ziga o'zi o'lim soati aytadi. Kim endi sen nomingdan namoz o'qiydi? Kim endi sen nomingdan roza tutadi? Kim seni nomingdan sadaqa qiladi? Kim? Kim? tushkungacha o'zingga qilgan bo'lsang qilding, qilmagan bo'lsang qoldi Abdulloh abdurahmon Abu Umaviy qullarni sotib olar edi. Oila oila bo'lgan qullarni sotib olardi, yegizib ichirib kiydirib ozod qilardida qiyomat kuni shularga qilgan yaxshiligimdan umid qilaman derdi. Shu odam o'zini masjidida sajda qilib turgan holatda jon olindi. Ketar ekan. oxiratga o'tkazib qoladi ham pul chiqdi shu yerdan. Agar baxillik qilib turganda ham kasallikni beradi, bari chiqaradi. Siz yaxshilikka sabringizdan chiqadi, yaxshilikka sabringiz chiqadi. Chunki chiqishini Alloh taolo taqdir qilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu o'lim soatlari yetganda yig'ladi. Nima uchun yig'laysizlar so'raganda, sizlarda dunyolarda deb yig'layotganim yo'q. Safarim uzoqligini o'ylab yig'layman. Hisob kitobni og'irligidan o'ylab yig'layman. ertaga tushadigan yoki chiqadigan yo'lga ketyapman. Tushamanmi, chiqamanmi bilmayman. Shuni o'ylab yig'layapman. Biz yig'laganmizmi bu almatda oxiratimizni bo'lishini o'ylab turib. Ibn Qayyum o'zini fatvo kitobida aytadi, <clears throat> ana shu musulmonlarning otlari agar siyomay qolgan bo'lsa, mushriklarni, nasroniylarni oldiga yetalab o'tar ekan. Va siyvarar ekan shu otlar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlari birda otini minib, mushriklarni qabriston oldidan o'tayotganda otni hurkib payg'ambarimiz yiqitib yuborishga yaqin bo'ldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Albatta qabrda azoblanayotganlarning ovozlarini inson va jindan boshqa jamiki mavjudot eshitadi" dedi. Agar siz bilan biz qabrdagi bu azobni eshitsak, biz yasha olmay qolamiz yer yuzida. Rohatimiz, ayshim, farog'atimiz ketadi. Ishtahoyimiz ketadi, yashashdan ko'nglimiz sovib ketadi. Alloh taolo eshittirmaydi. Mavzuimiz uzoq, lekin nihoyasiga yetkazamiz. Mana o'lim soati yetgan paytda har bir odamning holati qanaqa bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Yusabbitullohu allazina amanu fil hayati dunya va fil akhirah. Alloh iymon keltirib yaxshi amal qilgan kimsalarni dunyoda ham oxiratda ham sobit so'z bilan mustahkam qiladi. Qabrga kirganda so'raydi. Robbing kim? Dining nima? Payg'ambaring kim? Ilming qancha? Hozir javob beraverasiz. Chunki xotirjamsizda. Endi inson million marta buni takrorlab tasvirdan o'tkizsin, lug'at xatoni takrorlab. Lekin qabrga kelganda shu kalimani beradigan Alloh tortib qo'ysa ayta olmaydi. Oddiy misol, oddiy misol. Mashinada o'tib ketasiz. Raza bir tez kelayotgan mashina tormozini tepsa, balonda asfalt ishlayotgan ovozi chiqib, signalni cholib kelsa, bilasizmi? Atizni aytish emas, oyog'ingiz yopishib qoladi yerga. Kuppa kunduzida jinday shovqinli ko'p bo'lishligi oyog'ingizni karaxt qilib qo'yadi, gurs o'tkazib ozgina qo'rquv sizni o'zingizni kontrol qilishga olib qo'ysa, qabrga kirganingizda qorong'ida o'zlari qora, ko'zlari ko'k bo'lgan, ovozi chaqmoqdoq bo'lgan farishta gurzusi bilan Robbing kim deb tursa, tilis kalima keladi deb o'ylaysizmi? moshinani signaliga chida olmayotgan odam. Agar Alloh sobit qilmasa, hech kim bu kalimani ayta olmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi oson qilsin. Salaf solihinlar o'limga tayyorgarli ko'rishgan. Bilal roziyallohu anhu mana yer yuzida birinchi bo'lib ozod etgan kishi Bilol edi. Qulchilikdan chiqqan Abu Bakr sotib olib ozod qilgan edi. Hayya ala sala, hayya ala sola deb payg'ambarimiz hujrasiga qarardi. Rasululloh eshigini ochib chiqib, yugurib borib takbir aytardi. Saodat qarang. Rasulullohni namozga chaqiradigan saodat sharaf yetishgan. Bir faraz qilib qo'yib ko'ringda. hayya ala sola, hayya ala falo deb turib qaradingiz, Rasululloh chiqib keldi. Rasulullohdan burun kelib takbir aytib turibsiz. Musulmonlarda namozga tikka qilib turibsiz. Bu qanaqa baxt? Bu qanaqa baxt? Rasululloh o'tdi. Kafanani yotibdi. Sahobalar aql qushlarni yo'qotib qo'yishdi. Oyoqlari ko'tarmay qo'ydi. Rasulullohning o'tganligini hazm qilisha olmayapti. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu Bilolga ozon ayting deb buyurdi. Aytmayman dedi. deb majbur qilganda qana qilib aytaman? Axir men hayya ala sola, hayya alal fala deb Rasululloh hujrasiga qarasam, eshik ochilib rasulot chiqmasa, men bunga qana qilib to'xat qilaman? Aytmayman ozonni dedi. Bular ayrilganligini o'ylab turib yig'lagan birodarlar. Mana bu Bilol roziyallohu anhu hayotini yaxshi gaplashdik. Qul bo'lgan, qulchilikdan chiqqan, muazzin bo'ldi. Ayta olmayman ey Abu Bakr, agar meni siz Umayyadan o'zingizga qul qilishni sotib olgan bo'lsangiz, buyuring, men aytaman ozon. Yo siz Alloh uchun meni ozod qilgan bo'lsangiz, holimga tin qo'ying dedi. Tek qo'ydi. Endi shu Bilolga o'lim soat yetgan paytda yonidagilar yig'lashdi, o'lib qolyapsan deb. Bilol xursand bo'ldi. Ertaga Habibim oldiga boraman, ertaga Rasululloh Muhammadning oldiga boraman. Xursandchilik bilan ketdi ular. Agar biz Rasulullohni o'tganligini shunga mulohaza qiladigan bo'lsak, boshqa musibat hech narsa emas buni oldida. Chunki bizga otamizdan ham, onamizdan ham mehribon bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketdi. O'lsak ham boramiz. Parvardigorning oldiga boramiz. Agar tayyorgarligimiz bo'lsa, agar bir loyiq bo'lsa, bugun ketmaysizmi? Alloh subhanahu va taolo ketar soatimizni yaxshi qilsin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mashhur hadisda innamal a'malu bi xavotim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi deydi. Har bittamiz yashar ekanmiz, biz ana shu to'rtta bekatda ikkinchidalik esimizdan chiqmasin. Bu ikkinchi bekatdan keyingi 3-chi, 4-chi bekatda bizga amal qilishga izn berilmaydi. Bizda ixtiyor bo'lmaydi. Biz ikkinchi bekatda ekib qo'ygan hosilimizni o'rishlikdan boshqa narsaga yaramaymiz. Alloh subhanahu va taolo ibrat olishga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.